أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفضل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله U ime Allaha samilosnog. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Isto mi je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru da nas je počastio da budemo od umeta posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji Boži poslanik. Molim dragog Allaha da nas počasti da ovo svjedočanstvo živimo u svojim životima, da mu budemo odani do zadnjega daha i da ako Bog da sa njim preselimo. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam koje nam je zabilježio Imam Buharija. I jedan od načina da se na neki, na simboličan način odužimo onom čovjeku koji je evo ovaj ovu hadijsku zbirku pred umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam iznio jeste da se na početku sjetimo Fatimom ili ovog autora ove, ove hadijske zbirke. Ja bih vas zamolio da to i ovaj put učinimo. Daj lillahi lajfati kada se spominju Allahovi dobri robovi a inda dikri a inda dikri salihine rahamat kaže jedna izreka lijepa kaže kada se spominju Allahovi dobri robovi onda Allah spušta svoju milost i vidjet ćete kada imate neki problem ili poslađaju se ljudi spomenite nekog dobrog čovjeka i spomenite njegovu praksu vidjet ćete odjednom ako, pogotovo ako mognete Resulullah sallallahu alaihi sallam da spomenete Naravno, na nama je, draga braćo i sestre, da nastojimo kroz ove hadise koje čitamo da što dublje razumijevamo ličnost Muhameda sallallahu Toliko je to kompleksna ličnost, složena ličnost. Ušla je u sve aspekte onoga u što može čovjek ući. Sve ono s čime se čovjek može suočiti od životnih iskušenja, s time se suočio Muhammed sallallahu Na nama je da, čitajući o njegovom životu, jel posebno obratimo pažnju na ono što se tiče nas u datom momentu u datoj fazi našeg života. Pogotovo je sada, alhamdulillah, kada nas od Ramazana dijeli samo nekoliko akšama, već ako Bog da u ponedljak najveće će biti prva terada Vi znate da je moliti Allaha Đelešanu da nam dadne da dočekamo mjesec Ramazan nešto što je posebna dobro, Da nas Allah počasti, da nas poživi i da dočekamo Ramazan. I kada je sultan učio ovaj šehru Ramadan alladhi unzila fihi al U mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an. Za nas braćo i sestre ovaj ovaj mjesec mora biti poseban. A kada gledate milost Allaha dželešanu, Muhammed alejhi je milost, Kur'an je milost i Ramazan je posebna milost. Zašto? Zato što se u mjesecu Ramazanu gospodar na poseban način na poseban način otvori ljudima puteve da se vrati njemu. U mjesecu Ramazanu, dakle u 12 mjeseci, postoji taj jedan mjesec koji je poseban na koji način? Allah, dragi, tada ostavlja svakoga čovjeka isključivo sa njegovom odlukom. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi kada dođe Ramazan, futihat abu dženne, otvore se vrata dženneta. Wa evo abu niran, zatvore se vrata džehennem. Kaže, o šejatin, kaže Boži poslanik, šeitani se okri. Nikoga ne može čovjek više kriviti. Taj mjesec dana, ne samo mi kao umet Muhameda sallallahu nego čitavo čovječanstvo ima priliku bez ikakvog došaptavanja sa strane, isključivo sami sa sobom. Da kažu gdje sam, šta sam, kud idem, kako živim. Dakle, ima svako priliku. To je milost Allaha da nam otvori priliku, evo, sada si sam, ne možeš kriviti šetan. Koliko si živio? 30 godina, 30 mjeseci. Si bio potpuno bez njegovog, on je zatvoren. On je zatočen. I zbog toga, dobro je prije mjeseca Ramazana razumjeti da ova milost Allaha Đelešanu je prilika za nas sve. Ja bih vas zamolio da o tome Eto kao uvod ovaj hadis koji ćemo danas čitati. Razmislite šta nam je sve Allah dragi dao. I razmislite koliko su neki mladići, djevojke, muškarci i žene imali puno manje od nas. I puno manje imali i slobode i prilike i svega, a dali puno više nego mi. Znači, to, je vrlo bitno. Jer svakoga, subhanallah, kada kažeš ljudima koliko smo odgovorni, oni ti odmah kažu La yukellifu nefsan illa musaha, ne, koliko je njena mogućnost. Još ajet je kuranski. La yukellifullahu nefsen illa ma'ataha. Kaže čovjek, Allah Želešanu svakoga od nas duži onoliko koliko mu je dao. Svakome od nas je Allah dao neki kontekst, neko vrijeme. Ramazan je posebno vrijeme. U islamu postoje četiri posebnosti. Posebnost vremena, evo Ramazan. Posebnost mjesta, Harem i Šerif, Meka i Medina, džamija. Posebnost ljudi, Pegamberi, poslanici, tvoji roditelji su posebni ljudi u tvojom životu. I posebnost djela. Ramazan objedinjuje dvije posebnosti. Posebnost vremena i posebnost djela. Kako? Jer u Ramazanu je post. A post je vezan za šta? Za strpljenje. A nagrada za strpljenje je džennet. Kaže gospodar, inne ofta slavi rune, eđrahum bi hisab. Samo oni koji su se strpili, dobit će nagradu bez, polaganja računa. To je posebnost mjeseca, mjeseca Ramazana. 11. poglavlje u knjizi koja govori o hajzu. Babu heltu sallil mer'etu fi theubin hadat fihi. Poglavlje da li će žena obaviti namaz u odjeći u kojoj je, u kojoj je i dobila hajz ili menstruaciju. I ovo je nama, draga braća, nešto što kaže, subhanallah šta fali, jedna košulja imam drugu druga košlja, imam treću. Kada gledate ashabe Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, kada su došli na vrata Bizantije i na vrata Perzije, znate što su kazali oni? Kaže, zar da beduinima koji ništa nemaju, kojima je jedna košulja, jedna, jedna odjeća luksuz bila, koji ima dvije odjeće, već se računao da je, da je imuća. I zbog toga u ovim poglavljima se obrađuju ti neki aspekti koji su kontekstualno vezani za ono u čemu su bili. Subhanallah, čak jedan od, od čestitih Allahovih robova iz tih generacija kaže znao je ne izlaziti ujutru iza sabaha, klanja sabah i čeka, kaže sunce dobro da odmakne 11-12 sati, kaže nikako nam ne izlazi. Pitaju zašto? Kaže nemam, tako mi Allaha, a namjesnik je u tom mjestu, nemam druge odjeće nego one koju nosi. I takvi su ljudi promijenili dunjalu promijenili svijet. Hadis ide ovako, 312. hadis, Haddesana Ebu Nuaym, prenio nam je Ebu Nuaym, Kala haddesana Ibrahim ibn Nafija, od Ibrahima, sina Nafijovog, an ibn Ebi Neđih, od sina Ebu Neđihovog, an Mujahidin, od Mujahida jednog, od istaknutih islamskih učenjaka, Kalet, koji je rekao, Kalet Aisha, Hazretja Iša je rekla. I sad, kada smo govorili o tome što jeste hadis, Rekli smo da je hadis sve ono što je Boži poslanik sallallahu alaihi rekao, uradio, šutnjom odobrio, kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim vrlinama. Ovdje imamo opis nečega što je Resulullah gledao i što je on priješutno odobravao. Dakle, Boži poslanik. Kaže Hazretija Iša, ma kana li ihdana, jedna od nas nije imala illa thaubun wahid, do jedne odjeće. Jednog ruha. I subhanallah, čak ovdje u Sarajevu, ne znam koliko znam, zna li neko džep, od, samo ne smiju ovih historičari, ima ovdje par historičara, znam i da zna li neko gdje je česma u Sarajevu koja se zove Feređuša? Ako vam kažem da je pored džamije koja je veličine tačno kjavi, hoće li mi neko reći gdje je džamija tačno veličine kjavi? Gdje? Nije, A na gdje? Buzađina. Hađi Buzadžina džamija subhanallah, hađi a prodavao bozu. I rekao Hanumi odo na hađu. I uzeo konopac. I šta je uradio? Premjerio kavu tačno kolika je. I napravio ona džamija kad se popnijete uz Logavnu od slatkog čošta gore uzbrdo. Prva džamija na lijevu stranu se zove šta? Hadži na njegova. Tačno je, identična je kavi. Jedino što je pod kupolom, pod kubetom. E sad, ona česna što se nalazi pored, kaže kad se buzađija vratio, ovo <coughs> me podsjeti, riječ Hazrete Iše, imali smo samo jednu odjeću. Vratio se Hadžbuzađija i obećao je Hanumi, kad je išao na hač, pitao je Hanuma šta hoćeš da ti donesem. I tada je žena koja ima lugo, feređu jednu, u koju izlazi među svijet, to je bogatstvo bilo. I ona kazala, donesi meni jednu feređu, jedan kompletnu odoru, ruho, i kaže, kad je Hadži Buzađa vidio Meku, <laughs> zaboravio on i ženu, i ruho, i sve podmjeli im Tako da, onda, vratio se on i kad pita ona njega, kaže, gdje je moja feređa? Gdje je moja odjeća koju sam mi obećao da ćeš mi donijeti? Kaže, ja zaboravio. Ako hoćeš, ja ću platiti. Sljedeća karavana iz Stambola koja dolazi, donijet će ti ruho iz Stambola. Kaže ona, nemoj. Tolika, toliko ona skupa ta, ta gardaroba bila, da, mu je rekla ono novca što si mislio poslat, dovedi vodu do ispod svoje džamije koju si napravio i nek se zove česma, kako? Fereš. Znači, bilo je da imate hađi znači, Buzađiju koji je prodavao voz, odšao na napravio džamiju, uvakfio džamiju, veličine Kabi, imaš njegovu hanumu, koja neće luksuz, ja imam ovo jedno ruho koje imam, ako Bog da, onaj, dosta nije nego ti ako mog da dovedi, dovedi onaj vodu, jenu. I danas kada prolazite, vidjet ćete kad se popnijete uz logavnu, znači odmah na lijevu stranu ima klupa, nadkriveno ima česma i odmah iznad gore je šta? Džami. Dobro. Kaže Hazretija Iša, jedna od nas nije imala do jedno ruho. Dešavalo se, tehidu fihi, menstruacija joj dođe kada je u tom ruhu. Šta je problem? Problem je oskudice u materijalu. Subhanallah, i to je, to je problem. Uvijek ulema kada uči ljude oko Dunjaluka, kaže Dunjaluk je taj koji ti treba biti u rukama, ne u srcu. U rukama, ne u srcu. Rukama upravljaš, a u srcu treba da ti bude vjera u Allah. Ne ljubav prema Dunjaluku, jer zašto? uzjećete ćete Sve ono što te posjeduje, jel? Nije te vrijedno. Kaže, taj ida esadahu šeju min Kada bi to tu odjeću, tu ruho, nešto od krvi dotaklo, jel padne kap krvi dvije. Kalet bi šta bi uradila? Subhanallah, nema, nema česne u nema vodi. Kaže, znala bi uzjet od svoje pljubačke, staviti na tu kap krvi, bi Pa bi onda, znate kako mi kad imamo neku fleku, šta uradimo? Malo je skvasimo i onda je noktom kao odstružemo da se, da se skloni iz toga se vidi koliko je, koliko je ta generacija muslimana i muslimanki u odnosu na nas danas. I ono što bi trebalo mi da budemo svjesni, koje Allah dragi počastio da živimo evo u ovom vremenu, jeste da u odnosu na njih, tako mi Allaha imamo ne desetorostruko, nego nekada sto puta i više nego što, što su oni imali. Ali kakvi su to ljudi bili, Kažu, kad je Tarik ibn Zijad Endelus Španiju čitavo osvojio, izašao je na obalu mora sa svojim konjem i ušao je toliko sa konjem da je konj se gotovo potopio. I rekao je, gledajući prema moru, prema, kaže, Allaha mi da znam, da s druge strane ima ljudi kojima trebam prenijeti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ja bi išao preko ovoga mora. Pitanje, pitanje, kako kaže jedan nebi pjesnik, Ida kanetin nufusu kibara. Kaže, kada insan ima ambicije, kada ima želje, te'ibet tijelo se umori u nastojanju da te želje ostvari. I ako imamo zaista u ovim generacijama muslimana i muslimanki zaista najljepši uzor. uprkos, subhanallah, zamislite maj evo danas ja, hvala Allahu, ne, znam, da znam, otišao da pomognem. Ne znam, znate vi, ima li jedna majka koja danas vara svoju djecu, stavi im nešto ključalo u vodu na šporet i voda ključaka i sve govori djeci sad će večera, sad će večera dok djeca ne zaspe. Ima li jedna majka za koju ste čuli da danas tako živi? Da vara svoju djecu jer nema, hljeba nema da im daje. Među ashabima je bilo žena. Kaže, desilo se da je došao čovjek, musafir, Kod Božije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže Božiji poslanik, ko će ga primiti večeras? Kaže, jedan od ashaba skroman, siromašan se ponudio. I kaže, kad su došli, kaže, Hanuma ima dovoljno djece. Kaže, počasti mu safira, mi ćemo se snaći. Kaže, varala sam djecu tako što sam stavila da voda ključa. I djeca čuju voda ključa, misle sad će večera, sad će večera, dok djeca nisu pozaspala. I kaže, rekla sam mužu, hrane ima samo da se on najedi. Da on može se, kaže, kad budemo, kaže, ti smanji svjetlost, nas troje ćemo sjesti, ja, ti i Musafir, i ješćemo zajedno. Ti i ja ćemo se praviti da jedemo, a ne on jedi. I kaže, mi smo pružali ruke, kao da jedemo, a pustili smo Musafira da jedi. I kaže, kad se, je, kad se najeo, on je legao spavati do Sava, ujutru na sabahu. Subhanallah. Znajte da Allah neće, ako ima insan dobro u sebi, i ako insan čini dobro, Allah nam je pokazao kroz život svoga miljenika. Šta god se desilo od dobra u umetu Muhameda za vrijeme Resulullaha, Allah je dao da se objavi ajet koji do sudnjeg dana govori o tom slučaju. Kaže, poslanik se okrenuo prema ovome ashabu i rekao je, Allah je, Allah je zadivljen, doslovno, zadivljen je Allah onim što ste ti dva u radu Zadivljen. I onda je objavljen ajet وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Kaže, oni su takvi vjernici, vjernice, istinski vjernik. Gledaj sad, šta je istinski vjernik? Kaže, daje prednost drugome, iako njemu treba. On je trebao, jel, djeci njemu, on je sebe je uskratio radi Musafir. Do sudnjeg dana se taj ajet uči, a objavljen je, objavljen je upravo zbog ovog, ovog plementu, i njegove hanume. I ako nismo jedni drugima, i to zapamtite u porodičnom životu, ako muž i žena jedno drugom nisu podrška u dobu, ako ona gleda samo da sebe je zadovolji, i ako on gleda samo da sebe je zadovolji, i ako njih dvoje ne gledaju zajedno, da sa njima bude zadovoljan gospodar, onda će imati problem. Šta god hoće od dobra da učini. Evo sada smo govorili, čovjek napravi džamiju, pa nije on bio neki neki imućan čovjek, bio čovjek trgovac ovdje, ugostitelj napravi džamiju, ima takvu želju. I ne samo da je napravi, subhanallah, ostavi za povijest Bosni. Jedina mahalska džamija koja je pod kupolom je Hadžibuza džamija. Nema u Bosni i Hercegovini nijedne džamije pod kupolom mahalske osim njegove. I koje veličine bude? Veličine kjavi. Kad se vratio što je Hanuma rekao? Nema, jel da kaže, nema Feređi. Hajde napravi, hajde napravi česmu neka bude česno. I do kjametskog dana, ako dok Islama i Bosne ovdje, muslimanja u Bosni, sjećat će se ljudi tog njenog hajrata, sjetit će se dovo, popiti tu vode, proučiti bismilu. Hvala dragom Allahu, ovaj, ovaj hadis nam je jedna smjernica. Kada se odjeća uprlja, naša je obaveza da očistimo. Ne moramo je odmah baciti na pranje. Ja vas molim, ako nam se odjeća uprlja, očistite, subhanallah, jedan od ashaba, je uzimao abdest pred Božijim poslanikom, kaže mu Rasulullah s.a.v. da ne pretjeruje u potrošnji vode. Pa kaže, zar ima pretjerivanja prilikom uzimanja abdesta? Zar se znači može pretjerati kad uzimaš abdest pa pereš, pereš, pereš. Ne, kaže Boži poslanik s.a.v. Čak i kada si na rijeci koja teče možeš pretjerivati. Uzmi koliko ti je potrebno. Nemoj da uzimaš preko preko svoje potrebe. I ovdje, ova skromnost, i učimo se time. Jedan od mojih učitelja, evo, sada jedan od vodećih ljudi revolucije u Siriji, še Ahmed Muaz Hatib. On je čovjek koji odgojio na stotine ljudi, ti ljudi koji on odgojio. Jedne prilike nam priča najučniji sinovi Damaska. Kaže, jedne prilike sam ih pozvao na išta I bilo ih je, kaže, 150-200. To su sve novci koji su iz porodica gdje nije hiljadu ili deset hiljada problem. Nije ni sto hiljada maraka problem. Kaže, kad je došlo vrijeme iftara, ono, prekinuli smo post, uzeli po gurmu i kaže, popili malo vodi i onda sam, kaže, klanjali smo općem i onda smo im iznijeli iftar. Kaže, šta je iftar bio? Kaže, iftar je bila riža i kiselo mlijeko. kada se oni ono gledaju, ne mogu da vjeruju. Pa gledaju u rižu, pa gledaju šeja, gledaju rižu. Misle, čovjek se zafrkava sa njim. Pa kaže, ljudi, 30% stanovnika Sirije će ovo večeras jesti. Možda će još malo povrćavi. Neće biti mjesa, ni piletine, ni ovčetine, ni teletine, nego će biti riža i možda malo nekog zeleni poprženi na, na maslinovom ulju. To će biti iftar 30% stanovnika ove države. I zbog toga zamolio bih vas, evo dok se pripremamo za Ramazan, hvala Allahu mladići, ovdje su već napravili neki program i mi ćemo imati određene sadržaje prije nego što onaj, nešto vezano za to u petak, jel ne? ima i druženje u omladinskom centru za naše sestre, mogu se informisati, kad stavljeno je to na, Facebook profil. Svakog četvrtka, ako Bog da, ovdje će biti iftar, ja bih vas zamolio da pratite, vjerovatno će se trebati prijavljivati jer imamo veliki broj ljudi, dođe 150, ja kažem ne može stati 200 u tabački, kaže ne, može stati 150. Kažu, oni može, može, kaže, nismo, nismo organizirali. Dakle, alhamdulillah, bit će, ako Bog da, svakog četvrtka halp ćemo isto ovako staviti do, ako Bog da, do iftara, završimo, ako Bog da, sa dobom, prekinemo post hurmom i sa vodom, ako Bog da, i onda klanjamo akšan zajedno. E, nastavit ćemo to, bit će određenih i drugih sadržaja koje će ova naš također i sehur, on će vas ako Bog da izvijesti. Samo želim da nekoliko stvari imate u vidu kada počinjemo sa Ramazanom. Allah mu rahmetila jedan profesor, evo, prošle godine je preselio, izgubili smo ga, Hađi Hafiz Fazlić, Danas mi njegova Hanuma govori, evo nam, kaže, Hafize Ramazana, i onda poče plakat, žao joj, nema muža, ovaj, posebno je težak. I subhanallah, nekada mi ne znamo cijenti nešto dok to ne izgubimo. Znači, treba da dobrog prijatelja izgubiš, da on oceli i onda da kažeš koliko mi je vrijedlo što sam imao dobrog prijatelja u prijateljicu. Isto je tako sa bračnim drugom. I onda mi je rekla jednu rečenicu koju na početku sa vama hoću da podijelim. Ovo je nešto za Ramazan. Malo da se pripremim. Prva stvar. Kaže Hafiz bi kad se vratio s prve kabele, znao je reći, kaže odmotalo se. Znači prva mu kabela ima još 29 dana Ramazana, on kaže šta? Odmotalo se. Budi svjestan da je to Eljana Madu dat, da je to određeni broj dana i on prolazi. Evo rahme, prvi je jel, milost, drugi je magfiret, Oprost, treći oslobađanje vatri. Imamo grijeha koje im je stid da ljudi pomisle da sam ih učinio, a kamoli da znaju da sam ih učinio. U trećoj trećini Ramazana Allah daje i oni koji su najteže grijehe učinili da se oslobodi. E sada, priprema za Ramazan. Prošli put sam govorio onaj, vrlo su bitne neke stvari. Mi ćemo, ako ovo da ja ću zamoliti ove ahbabe da stavi tih deset stvari na internet. I vjerujte, sebe evaluira, svaki dan sebe vrijednuj prema ti deset stvari. Prva stvar, što više je zikra, što više spominjanja Allaha. Jer je osnova grijeha zaborav Allaha. Kad zaboraviš, činiš grijeh. Kad si svjestan, nećeš činiti. Što više, kad god hoćeš da progovoriš, probaj da spominješ Allaha. Kad god nekom je nešto, probaj, nek mjesec Ramazan, što više zikra. kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, primjer onoga ako spominje Allaha i onoga ako ne spominje Allaha je primjer živoga i mrtvoga. Hoću sebe oživi zikrom. Druga stvar, salavati na poslanika salavat. Ko donese jedan salavat, Allah na njega donese deset. Znači to je prva stvar zikr. Druga stvar salavat. Treća, šta je objavljeno u mjesecu Ramazanu? Kur'an. Nemojte, draga braćo i srce, barem jednu hadmu, Ko ne zna učiti, jel da ima više dana Ramazan nego što je arapski slova. Svaki dan nauči po jedno slovo. Jedno slovo, reci, hoću na kraju Ramazana da znam svako slovo prepoznati Kuran, Kur'anu. Pa iako ne znam učiti. I zato imam nagradu. Kad pogledam u Kur'an i vidim riječ fa'alam, znaj, la ennehu la ilaha illallah. Da nema drugoga Boga osim Allah. Treća stvar, dakle, Kur'an. Obavezno. Tako ćete se danas, prošao je dan, klanjao si teraviju, vratio si, vratila se kući. Dođi, reci, prva stvar, zikr. Koliko sam danas Allaha spominjao? Jer, pazite, šta se može desiti? Naš nef se opire. šta radi onda? Tjera nas, mi postimo samo i joj, kad će više iftar. Joj, jesam gladan. To je kao onaj, naš jedan, onaj umjetnik, književnik, kaže, uveo ga Neđad i Brišimov u i gledaju tog čovjeka, Neđad klanja, a ovaj ne klanja. Kaže, misli da sam vlah, kaže, stane nija na namaz, taj naš književnik. I kaže, on Neđadu smiješno, jer zna da ovaj ne klanja. Pa kaže, kad su izašli, pita ovaj neđa tog svog kolegu, ne znam bogat u Maroku gdje su bili, kaže, ne znam, znam, ti inače ne klanjaš, šta si u namazu, kaže, govorio, kad <laughs> sve sam govorio, neđade, neđade, neđade. <laughs> Veli ti smo u ovom. I to je šeitan uradi, kad će iftar, kad će iftar. Ono što ti samom sebi uradiš, ti uradi. Postiš čovječe, dovat se prima. Allahu si drag, drag. Onaj, da kažem, sada iz usta sajma je Allahu draži nego misk. Tada umjesto da učiš dove da se Allaha sjećaš, šeitan kaže joj kada će iftar. Pa onda uđeš u prodavcu pa nakupuješ i ono što ti podmili Bogom ne treba. Što? Zato što si šta? Vlada. Znači, druga stvar. Treća stvar, prva. Znači, četvrta stvar, namaz. Namaz, posebno namaz, klanjajte u potpunosti. Trenirajmo sebe taj mjesec dana u potpunosti. Prvo za što će nas Allah, dragi, pitat, jeste namaz. Peta stvar, sadak, redovno, svaki dan gledaj sadaku, marka marka, imaš, nemaš, u uskove imaš 30 maraka, reci ovi 30 maraka, ako da svaki dan ću dat pomar, sadak, ne mogu više, teraviju, gledajte da klanjamo ako da svaku teraviju, jer kaže Boži poslanik, ko bude proveo Ramazan u kijamu, u teraviju, u noćnom namazu, Allah oprosti sve grijehe koje učinio. Dalje, ovo je peta, šesta, koja je? Peta. Peta. I šesta. razišla se u lemu. Ajmo idemo redom. Prvi zikr, drugi salavat, treći Kur'an, e, četvrti namaz, jel tako? Peti sadak, šesti teravija u pravu koja kaže da je šesta. Sedma, rodbinske veze. Zovite svoju rodbinu, posjećujte rodbinu, telefonom, telefonom. Allahova milo se spušta na one ljude koji održavaju rodbinsku vezu. Osmo, jel tako? Osmo, jeste. Osmo, pozivaj Allahu jednog insana, jednog insana ako dovediš na jednu teraviju, pa on naopako klanju. Možda je, ili ona, možda je ta njegova teravija, taj njegov namaz bolji nego moj tvoj. Jednog insana, pogledajte, samo jednu. Kaže Boži poslanik da Allah uputi preko tebe jednog čovjeka bolje je nego sve na je to pazi na svoje društvo. Pazi ko ti je. Udalji se od svakoga ko te udaljava od Allaha. Jer u, u šetani, oni nevidljivi su zatvoreni, ali oni vidljivi su slobodni. Oni mogu gledati, staš pospa, i znaš kada ti jakši. u devet bolan, valja izdržati. Znači, bježi od tog društva. I posljednja stvar, svaki dan upućuj dobi. Pripremi svoje dove, dvije, tri, četiri, pet. Reći, ovi pet stvari su mi bitni u životu, pripremi taj spisak i svaki dan, ako Bog da učiti dobro. Ja molim Allah da nas počasti da to tako radi. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى Gospodar, naš počasti nas, a nemoj nas gospodo Gospodar, naš primi naše dove, nemoj ih odbiti. Najvećim ti imenom molimo svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Mohamed. Gospodar, sačuvaj nas od svakoga zla. Molimo, gospodar, najvećim imenom tvojim počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennet. Gospodar, sačuvaj nas i svakog djela koji približava vatri. Gospodar, naš očisti naša srca od oholosti. Gospodar, naš počasti nas znanje. Molimo te gospodaru počasti nas i ponašanjem. Najvećim te molimo počasti nas da se u Ramazanu tebi sjećamo. Da Kur'an čuvam. Poslanika salavate donosimo. Najvećim te molimo da rodbinske veze od, Najvećim te molimo da redovno sadaku dajemo. Molimo te gospodaru udali nas i udali od nas loše društvo. Najvećim timenom gospoda molimo džennet svako djelo koje približava džennet Smiluj nam se i do, počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan, da ga hajili ispostimo da budemo od onih koji si ti oslobodio od vatri. Subhana rabike rabel izati amma iskumu slavu Al-Fatih.